وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون و مجدده به کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته که برای آنهاست باغستانهایی که روان است از دامن آنها رودها هرگاه روزیشان دهند از آن باغها از میوهی به عنوان روزی گویند این همان است که روزی داده شدیم از پیش و داده شوند آن روزی را که همگون روزی دنیاست و برای آنهاست در آنجا همسرانی پاکیزه و آنان در آن جاودانند این الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين همانا الله شرم نمی کند از اینکه بزند مثلی به پشهی و یا بالاتر از آن را پس اما کسانی که ایمان آوردند پس میدانند که همانا آن مثل حق است از سوی پروردگارشان و اما کسانی که کفر ورزیدند پس میگویند چه چیزی اراده کرده است الله به این مثل گمراه می کند با آن بسیاری را و هدایت می کند با آن بسیاری را و گمراه نمی کند با آن جز نافرمانان را الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون کسانی که می پیمان الله را پس از استوار ساختنش و می گسلند آنچه را دستور داده است الله به آن که پیوند یابد و فساد می کنند در زمین آنان خودشان زیانکارند کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون چگونه کفر میورزید به الله حال که بودید مرده و زنده کرد شما را سپس می شما را باز زنده میگرداند شما را سپس به سوی او بازگردانده میشوید هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم او کسی است که آفرید برای شما آنچه را در زمین است همگی آنگاه قصد کرد ساختن آسمان را و سامان داد آنها را به صورت هفت آسمان و او به هر چیزی داناست